vente que yo quiero, agárrate esta vez. Te digo palabritas que te puedan convencer. Si no me funciona, entonces algo inventaré. De arriba para abajo, hace rato que te analicé. Hace rato que estaba esperando este momento. Para agarrar esa montura, qué tremendo cuerpo. ¿Por qué pones esa cara? Es por mi dialecto, ponte en mi lugar tremendo cuerpo. Trae a tus amigas para que no miren mal. Que acá somos un combo para curar ese mal. Mira que presencia es la que porto yo. Date media vuelta, mami, no digas que no perdona que te hable como si te conociera. Pero llegó el domador para tremenda fiera. El color de tu mejilla me dice que está nerviosa. Espero que sea eso y no sea otra cosa. Como tu menea me dice que es hasta abajo. Espero que bailando no se me caigan los bajos, Pero ya por suerte traigo buen atajo. Si se cae esa coma. ¿Qué carajo? Sé que a ti te gusta estar con el DJ. ¿Te gusta llamar la atención? Ok. Me subo a la mesa para hacer un triste y yo como se llame. Esto es toma, toma, toma. Mami, te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. Quieres más, quieres más. Me entono. No te pongas ruda que más desentono. Ya hay tono y mami, te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. Quieres más, quiere más entono. No te pongas rutas que más desentono. Ya hay tono. Dale un poco en toque pa' que sepa cómo es. Somos los que más vacilan, empezamos a las tres. facturamos lo que quiera. No te equivoques, no son los mismos pantalones, los usamos al revés. Son varios días que llevamos vacilando. Distintas discotecas, los mismos jefes al mando. Sigue bailando, me estás dominando. El trago que tú pides no te lo estás tomando. Observo al disimulo como el pantalón se baja. Si quieres tequila de limón, una rodaja. Al ritmo el reggaetón se mueve. <laughs> Estamos bien locos, no pasamos hecha en paja. Dale más locura que yo sé que a ti te encanta. Te encanta cuando ya troyano viene y te levanta. Siente la presión, la presión del entre Música no te gusta, no te infanta. Cómete el gorillo, mi gorillo está bien. Derrochando guacada, momento billete de 100. Dale que no hay miedo, que nos vamos a encender. Mueve para abajo, que lo mismo voy a hacer dale más flow. Que de más, dale más flow. Toma más, dale más flow. Que de más, dale más flow. Toma más, dale más flow. Que de más, dale más flow. Toma más, dale más flow. Que de más, dale más flow. Mami te arrincono, poco a poco voy agarrando el tono. Que de más, que de más, no, No te pongas ruda que más desentono. Ya hay tono y mami te arrincono. Poco a poco voy agarrándote el tono. Quiere más, quiere más, me entono. No te pongas ruda que más cono Ya hay tono. Yo, mami, vuelvo king el troyano. Mami, siente la presión del troyano. ya te lleva por Waldo King.com.